Elif Lam Mim. Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen.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 Und er ist der Allhörende und Allwissende. Und wer sich abmüht, der müht sich nur zu seinem eigenen Vorteil ab. Denn Allah ist der Weltenbewohner fürwahr unbedürftig. Denjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und ihnen ganz gewiss das Beste vergelten von dem, was sie taten.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 Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Zu mir wird eure Rückkehr sein. da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, lassen wir in die Reihen der Rechtschaffenen eingehen.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 Wenn ihm aber um Allahs willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen der Strafe Allahs gleich. Wenn jedoch Hilfe von deinem Herrn kommt, sagen sie ganz gewiss, wir sind ja mit euch gewesen. Weiß Allah denn nicht besser Bescheid über das, was in den Brüsten der Weltenbewohner steckt? Und Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die glauben. Und er wird ganz gewiss die Heuchler kennen. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen zu denjenigen, die glauben, folgt unserem Weg. lasst uns eure Verfehlungen tragen. Tragen werden sie aber nichts von ihren Verfehlungen, denn sie sind fürwahr Lügner. Ganz gewiss werden sie ihre eigenen Lasten tragen und auch weitere Lasten zu ihren eigenen Lasten hinzu. Und sie werden am Tag der Auferstehung ganz gewiss befragt werden nach dem, was sie zu ersinnen pflegten. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Und wir sandten bereits Noah zu seinem Volk. Er verweilte unter ihnen tausend Jahre, weniger fünfzig Jahre. Da ergriff sie die Überschwemmung, während sie Unrecht taten.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 Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Ihr dient anstatt Allahs nur Götzen und schafft dabei nur ungeheuerliche Lüge. Gewiss, diejenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, vermögen euch nicht zu versorgen. Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient ihm und dankt ihm. Zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und wenn ihr die Botschaft für Lüge erklärt, so haben bereits vor euch andere Gemeinschaften sie für Lüge erklärt. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون Haben sie denn nicht gesehen, wie Allah die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Gewiss, das ist für Allah ein leichtes. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Er straft, wen er will, und er erbarmt sich, wessen er will, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم und ihr werdet euch ihm weder auf der Erde noch im Himmel entziehen können. Und ihr habt außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. Diejenigen, die Allahs Zeichen und die Begegnung mit ihm ableugnen, diese haben die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit aufgegeben. Und für diese wird es schmerzhafte Strafe geben. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten, tötet ihn oder verbrennt ihn. da rettete Allah ihn aus dem Feuer. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Und er sagte, ihr habt euch ja anstatt Allahs nur Götzen genommen, aus Freundschaft zueinander im diesseitigen Leben, aber dereinst am Tag der Auferstehung werdet ihr einander verleugnen und einander verfluchen. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer, und ihr werdet keine Helfer haben. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Da glaubte Lot ihm und sagte, ich werde zu meinem Herrn auswandern. Er ist ja der Allmächtige und Allweise. Und wir schenkten ihm Isaak und Jakob und richteten unter seiner Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein und gaben ihm seinen Lohn im Diesseits. Und im Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين Und wir sandten Lot. Als er zu seinem Volk sagte, Ihr begeht fürwahr das Abscheuliche, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern getan hat. Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein und schneidet den natürlichen Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche, aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten, bringe uns doch die Strafe Allahs her wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, Mein Herr, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Und als unsere Gesandten zu Abraham mit der frohen Botschaft kamen, sagten sie, wir werden die Bewohner dieser Stadt vernichten, denn ihre Bewohner sind ungerecht.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 Sie sagten, Fürchte dich nicht und sei nicht traurig, denn wir werden dich erretten dich und deine Angehörigen, außer deiner Frau. Sie gehört zu denjenigen, die zurückbleiben. Wir werden auf die Bewohner dieser Stadt eine unheilvolle Strafe vom Himmel herabkommen lassen, dafür, dass sie gefrevelt haben. Und wir ließen ja von ihr ein klares Zeichen zurück für Leute, die begreifen. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Und wir sandten zu Medien ihren Bruder Schoaib. Da sagte er, O mein Volk, dient Allah erwartet den jüngsten Tag und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Aber sie bezichtigten ihn der Lüge. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Und erwähne auch die Ad und die Samud. Ihr Untergang ist euch ja deutlich geworden an ihren Wohnorten. Der Satan schmückte ihnen ihre Taten aus und hielt sie so vom Weg ab, obwohl sie Einsicht besaßen. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين Und erwähne weiterhin Qarun und Pharao und Haman. Moses kam ja zu ihnen mit den klaren Beweisen, aber sie verhielten sich hochmütig auf der Erde. Doch konnten sie uns nicht zuvorkommen. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Einen jeden ergriffen wir für seine Sünde. So sandten wir gegen einige von ihnen einen Sturm von Steinchen, andere ergriff der Schrei, mit anderen ließen wir die Erde versinken, andere ließen wir ertrinken. Und nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Das Gleichnis derjenigen, die sich anstatt Allahs Schutzherren nehmen, ist das der Spinne, die sich ein Haus genommen hat. Das schwächste Haus ist fürwahr das Haus der Spinne, wenn sie es nur wüssten. Gewiss, Allah weiß all das, was sie anstatt seiner anrufen, und er ist der Allmächtige und Allweise. Diese Gleichnisse prägen wir für die Menschen, aber nur diejenigen verstehen sie, die Wissen besitzen.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 Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer. Und Allah weiß, was ihr macht. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون Und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. Und sagt, wir glauben an das, was als Offenbarung zu uns herabgesandt worden ist und zu euch herabgesandt worden ist. Unser Gott und euer Gott ist einer, und wir sind ihm ergeben. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Und so haben wir das Buch zu dir hinabgesandt. Diejenigen, denen wir die Schrift gaben, glauben daran. Und auch unter diesen da gibt es manche, die daran glauben. Nur die Ungläubigen verleugnen unsere Zeichen. Und du hast vordem kein Buch verlesen und es auch nicht mit deiner rechten Hand niedergeschrieben. Sonst würden wahrlich diejenigen zweifeln, die es für falsch erklären. Nein, vielmehr sind es klare Zeichen in den Brüsten derjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, und nur die Ungerechten verleugnen unsere Zeichen. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون Und sie sagen, wenn doch Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würden. Sag, über die Zeichen verfügt allein Allah, und ich bin nur ein deutlicher Warner. Genügt es ihnen denn nicht, dass wir das Buch auf dich hinabgesandt haben, das ihnen verlesen wird? Darin ist wahrlich eine Barmherzigkeit und eine Ermahnung für Leute, die glauben. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Sag, Allah genügt zwischen mir und euch als Zeuge. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und diejenigen, die an das Falsche glauben und Allah verleugnen. Das sind die Verlierer. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون Und sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Wenn es nicht eine festgesetzte Frist gäbe, wäre die Strafe wahrlich zu ihnen gekommen. Aber ganz gewiss wird sie plötzlich über sie kommen, ohne dass sie merken. Sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Doch wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Am Tag, da die Strafe sie von oben und von unterhalb ihrer Füße her überdeckt. Und er sagt, kostet, was ihr zu tun pflegtet. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون O meine Diener, die ihr glaubt, gewiss, meine Erde ist weit, so dient mir, ja allein mir. Jede Seele wird den Tod kosten, hierauf werdet ihr zu uns zurückgebracht. Denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir im Paradiesgarten ganz gewiss Obergemächer zuweisen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln, die standhaft sind und sich auf ihren Herrn verlassen. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Und wie viele Tiere tragen ihre eigene Versorgung nicht herbei? Allah versorgt sie und euch. Und er ist der Allhörende und Allwissende. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Wie lassen sie sich also abwendig machen? Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst ihm auch. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Und wenn du sie fragst, wer vom Himmel Wasser herabkommen lässt, und dann damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht, sagen sie ganz gewiss, Allah. Sag, alles Lob gehört Allah. Aber nein, die meisten von ihnen begreifen nicht. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون Dieses irdische Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Die jenseitige Wohnstätte aber ist wahrlich das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten. Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn er sie nun ans Land errettet, gesellen sie sogleich ihm wieder andere bei, um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gegeben haben, und um zu genießen. Sie werden es noch erfahren. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Sehen Sie denn nicht, dass wir einen sicheren, geschützten Bezirk gemacht haben, während die Menschen in ihrer Umgebung fortgerissen werden? Wollen Sie denn an das Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen? Und wer ist ungerechter als jemand, der gegen Allah eine Lüge ersinnt oder die Wahrheit, nachdem sie zu ihm gekommen ist, für Lüge erklärt? Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die Ungläubigen? Diejenigen aber, die sich um unsert Willen abmühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten und Allah ist wahrlich mit den Gutes Tuenden.